ինքնասպանության փորձ է արվել հենց իմ հարազատի կողմից, որովհետև պատերազմից հետո խաղամոլության խնդիրը ավելի էր սրվել, Խաղամոլություն, խնդիր, որին ծանոթ են գրեթե բոլորը եւ որի մասին բարձրաձայն համարձակվում են խոսել քչերը։ Մեր գործընկեր Էրիկ Հակոբյանն այդ քչերից մեկն է եւ առաջինը, որ ահազանգեց ու պատկան մարմինների ուշադրությունը հravirեց օրեցոր նոր մասշտաբներ ու ծավալներ ընդգրկող այդ խնդրի վրա։ Մենք եւս ստիպված էինք առնչվել այդ խնդրին, որովհետև ունենք հարազատ, ով եւս տարապում է խաղամոլությամբ։ Արդեն քանի տարի մենք պայքարում ենք այդ խնդրի դեմ, փորձում ենք լուծում գտնել, Էրիկի ընտանիքի պայքարը միայնակ պայքարը արդյունք չի տվել։ Տարիներ շարունակ խնդիրը միայն խորացել է իր հետ բերելով լրացուցիչ հոգսեր եւ երբ խաղամոլությունն արդեն ինքնասպանության փորձի է հասցրել իր հարազատին, Էրիկն ընտանեկան խնդիրը հանրայնացնելու քայլին է դիմել, հատկապես երբ հասկացել է, որ այն մասսայական է եւ համակարգային մոտեցում է պահանջում արգելափակվեց բուկմեկերական կայքերը։ Միևնույն ժամանակ շրջանցող ծրագրերի հարցը մնում է օդից կախված։ Խնդիրը կոմպլեքս լուծում է պահանջում։ Շուրջ 1 շաբաթ է on-line մոլախաղերի կայքերն Արցախում արգելափակվել են։ Այդ քայլի անհրաժեշտության մասին ազգային ժողովի վերջին նիստում բարձրաձայնել էր նաև հանրապետության նախագահը։ Գիտեք ինչ գումարներ են գնում։ Թվերը հայտարարել մեր սոցիալական ծրագրերի գերակշիռ մասը հետ այդ համակարգով հետ է գնում։ Ահռելի գումարներ չեք պատկերացնում։ Ամսական հաստատ 1 միլիոն դոլար չէ, շատ ավելին է։ Նախագահն անդրադարձել է խնդրի ֆինանսական կողմին, բայց խաղամոլությունը բազմաշերտ խնդիր է։ Ֆինանսական կողմից առավել ցավոտ է խնդրի սոցիալ-հոգեբանական կողմը, որին բախվում են խաղամոլներն ու նրանց ընտանիքները։ Այն հաճախ ընտանեկան ողբերգության է վերածվում, բայց եւ մնում պարփակված ընտանիքի ներսում։ Ինչ է խաղամոլությունը, արդյոք այն խնդիր է, պետք է խոսել դրա մասին, որտեղ պետք է փնտրել լուծումը, ինչպես ԱՌՊՀ պրոռեկտոր հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Վիտյա Երամիշյանն այն կարծիքին է, որ Մենք խիզախություն չունեցանք խոստովանելու, որ այդ խնդիրները արկա են։ Մանավանդ հետ պատերազմյան իրավիճակում հասարակությունը հայտնվել է գոյաբանական էգզիստենցիալ այս ճգնաժամի պայմաններում եւ հանուն ինչի կամ ինչի համար արժե ճիշտ վարկագից դրսևորել շատ հաճախ ոչ երիտասարդությունը, ոչ էլ նույնիսկ արդեն հասակն առած մարդիկ պատասխանը չեն գտնում իրենց այս անորոշության իրավիճակը փորձում են կոմպենսա բարձրացնել այլ եղանակներով, որոնցից մեկն էլ կախվածությունն է Հոգեբանը տալիս է խաղամոլության մասնագիտական ձևակերպումները։ Առաջինը սոցիալականն է, որը բավականին հեշտ է հաղթահարել, ասում է նա։ Մարդիկ ամբողջությամբ չեն տրվում դրան, խաղում են հաճույքի համար եւ չեն հայտնվում կախվածության մեջ։ Կա դրա պրոբլեմատիկ վիճակը, որի մասին մենք խոսում ենք, երբ մարդը պարզապես չի կարողանում չխաղալ ինչու է այդպեսին նա դառնում, ինչու չի կարողանում հաղթահարել, որովհետև ինչպես ցանկացած շեղում խաղամոլությունը եւս եվ պսիխոսոմատիկ բնույթ ունի, ուղեղի կարգավորիչ ֆունկցիայի հետ է կախված եւ հորմոնային, եւ գենետիկական, եւ որոշակի կառուցվածքային բաղադրիչներ են սկսում գործել եւ մարդը հայտնվում է այդ իրավիճակում, եթե անհրաժեշտ դաստիարակությունը եւ ներազդեցությունը հասարակության կողմից չի ստանա։ Ահա թե ինչու ոչ հստակ կազմակերպված հասարակություններում մեծանում է եւ խաղամոլության եւ կախվածությունների տոկոս գործընկերությունները։ Կա նաև պրոֆեսիոնալ խաղամոլություն, որն արդեն հսկայական բիզնես է մի նեղ շրջանակի եւ եկամուտի աղբյուր հազարավոր խաղացողների համար։ Արգելանքի պատժամիջոցների ճանապարհը հոկեբանի խոսքով հաճախ արդյունք չի տալիս։ Խնդիրն ընդամենն ընդհատակի անցնում եւ վերադառնում ավելի մեծ թափով։ Այստեղ անելիք ունի պետությունը հասարակությանը ներազդելու, այն զարգացնելու առումով։ Նաեւ կրթադասիրակչական թերի աշխատանքն է, որ հանգեցնում է նման վիճակի եւ պատահական չէ, որ հատկապես ճգնաժամերի արգայության դեպքում պատերազմներից հետո են նման երևույթները գլուխ բարձրացնում։ Դպրոցում, մանկապարտեզում, նույնիսկ փողոցում պետք է հստակ մշակված վարքային մոդելներ ներդրվեն, թե որն է ճիշտ, որը սխալ, ասում է զրուցակիցս։ Մենք փոքրիկ հարցախույզ ենք անցկացրել Ստեփանակերտում, իմանալու մարդկանց կարծիքն ու պատկերացում կազմելու մոլախաղերին մարդկանց ներգրավվածության մակարդակի մասին։ Կապուտաչիա տղան, որ կլիներ 22-25 տարեկան, ներկայանալ չցանկացավ։ Խաղում է վաղուց, գրեթե 1 տասնամյակ։ Լսել է, որ պետությունը մեխանիզմներ է կիրառում մոլախաղերն արգելափակելու ուղղությամբ։ Տխուր է դրա համար հարցնում է. «Բախային է փակալ, հիբա է պեցվելու, դուք կգիտակ» երբեք չի կրել, բայց շարունակում է խաղալ։ Ինչու գտնում է, որ որտեղ էլ աշխատի, այդ չափի գումար չի կարող վաստակել։ Հա, նույն փասը։ Մարդկան մեծ է տամոթոստանը, մարդիկան վնասն է։ Չգիտեմ, թա մլոնը շելան անում է տաս։ Իլացավ է շահալը։ Ոչ։ Բախը խաղը քանում։ Ես դի բոնուսն եմ։ Հա, հույսը կփահանվեր շահը մայնն են մը։ Այո։ Մոլոնն է շա, քես մոլոնն է շա։ Մա։ Վերշահի կօրինակ դուք ինչ կանիք։ Ինչ գործա, տապին գործա։ Գործակը կապիկ գործանիկ։ Այո։ Ինչ տարբերակ կա վեճը ինչ է մոզգում աշխային։ Այս պետությունը։ Դե աշխատել պիտի գուցե։ Աշխատել օգչան։ Օգչան, միշտ փորձած օրինակ աշխատի։ Համլետը լրիվ սթափ է նայում խաղադրույքային բիզնեսին։ Բուկմեյքերական շուկան ուսումնասիրում է երկար տարիներ, մասնագիտությամբ հաշվապահ է, խաղում է 1-1 քիչ գումարով։ Համոզված է, գախնիկը ճշգրիտ հաշվարկի մեջ է։ Խղճում է նրանց, որոնք առանց տիրապետելու շուկայի նրբություններին բուկմեյքերական ընկերությունների ծուղակի մեջ են հայտնվում։ Եթե մեզ գումարը սխանում, գավ շատ գներ տանել 10 բենանից, ռիսկ չի գրայիս, լի մեզ գումարներով։ Ես առաջ վեր գրասենյակներ լալա հա, կամպյուտերով չի, ես գաթումը տնից, բամես, միշտ տնեիս, ճոկալով է արետուրա, լի ուժեր կայց բուկ մեկեն, վեշի մարտեն, շայ Սա աղետ է եւ ամաչել դրանից պետք չէ։ Պետք է սկսել խոսել դրա մասին, ասում է Էրիկը։ Շատերն են ամաչում, որ իրենց հարազատը կամ բարեկամը տարապում է խաղամոլությամբ, բայց չեն գիտակցում, որ անգործ լրությամբ նպաստում են իրավիճակի բարդացմանը։ Ես գիտեմ նաեւ, որ անգամ որոշ պաշտոնատար անձիկ են տարապում խաղամոլությամբ։ Մեկնաբանությունները թողնում եմ ձեզ, ասում է գործընկերս ու երկար լռում։ Արցախում բուկմեկերական ընկերությունների կայքերի արգելափակումը խաղամոլության դեմ պայքարին ուղղված քայլ է պետական ֆինանսական մակարդակով, որքան կգործի այդ արգելքը, ինչ ազդեցություն կունենա այն ֆինանսատնտեսական համակարգի եւ որ ավելի կարեւոր է մարդու վրա։ Դեռ չգիտենք։ Վիտյա Երամիշյանը վստահ է, որ միայն արգելանքով խնդրի դեմ պայքարել չի լինի։ Հանրության բոլոր շերտերի ներգրավվածությունն է պետք։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն արդեն իսկ պատրաստակամություն է հայտնել պայքարել խնդրի դեմ։ Էրիկ Նավելին է ակնկալում եւ կարծում, որ այս հարցում պետք է աջակցենք պատկան մարմիններին, յուրաքանչյուրս մեր գործունեության կամ քաղաքացիական քաղաքական գիտակցության շրջանակում։ Միայն այդ դեպքում պայքարը կարող է արդյունք տալ։ Սրփու Իվանյան, Արցախ լրատվական։